บุ๊กทูห้าซิงคูประเทศและภาษา países e línguas จอนมาจากลอนดอน João é de Londres ลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ Londres fica na Grã-Bretanha เขาพูดภาษาอังกฤษ Ele fala inglês มาเรียมาจากมาดริด Maria é de Madrid มาดริดอยู่ในประเทศสเปน Madrid fica na Espanha เธอพูดภาษาสเปน Ela fala espanhol Peter ร์และมาธามาจากเบอร์ลิน Pedro e Marta são de Berlim Berlim อยู่ในประเทศเยอรมัน Berlim fica na Alemanha คุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม Vocês dois falam alemão?